Senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT Atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita Seluruh kenikmatan Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui Yang berkaitan dengan agama kita maupun yang berkaitan dengan dunia kita Kenikmatan kesehatan, kenikmatan keamanan kenikmatan yang khusus bagi kita maupun kenikmatan yang umum dan dirasakan oleh orang lain. Dan kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin, kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan mengampuni dosa kita dan juga dosa orang tua kita. Memberikan hidayah kepada kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Dan memberikan kita husnul khatimah dan istiqamah di atas Islam, di atas sunnah. Khususnya di zaman seperti yang kita hadapi sekarang ini zaman yang penuh dengan fitnah. zaman yang penuh dengan ujian yang mudah sekali seseorang berubah di dalam agamanya. Pagi dalam keadaan beriman, sore dalam keadaan lemah iman. Pagi dalam keadaan muslim, sorenya sudah bukan seorang muslim. Dan di antara doa Nabi SAW yang sering dibaca oleh beliau Ya muqallib al-qulub Thabbit qalbi ala dini Ya muqallib al-qulub Thabbit qalbi ala dinik ya Wahidat yang membolak balikan hati Tetapkanlah diriku di atas agamamu Wahidat yang membolak balikan hati Yaitu Allah Azza wa Jal Tetapkanlah diriku di atas agamamu Ini sering dibaca oleh Nabi SAW Padahal beliau adalah seorang Nabi Seorang Rasul Yang sudah di, diampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang Dan diantara maksudnya adalah supaya Kita sebagai umat yang meniru beliau SAW Kalau beliau saja SAW Memperbanyak doa Ya muqallim al-qulub Thabbit qalbi ala dinik maka kita yang tentunya iman kita jauh di bawah beliau harusnya sering harusnya lebih sering membaca doa ini dibaca ketika sujud ketika sepertiga malam yang terakhir antara adzan dan iqamah yang jelas semakin sering tentunya semakin bagus bagi seseorang Kemudian selanjutnya ini adalah majelis yang ke-7 pertemuan yang ke-7 dari pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pembahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad At-Tahawi yang meninggal pada tahun 321 Hijriah. Ya meninggal pada tahun 321 Hijriah yaitu pada awal abad yang keempat pada awal abad yang keempat beliau mengatakan selanjutnya khalaqal khalqa bi'ilmi wa qaddar lahum aqdaran wa daraba lahum ajalan lam yakhfa 'alayhi shay'un qabla an yakhluqahum wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi Beliau mengatakan di dalam kitab beliau dan isi kitab ini adalah tentang akidah dan akidah adalah perkara yang paling penting di dalam agama kita di dalam agama Islam tidak ada perkara yang lebih penting daripada akidah Islamiah. Oleh karena itu kita mengenal arkanul iman. Arkanul iman, rukun-rukun iman yang jumlahnya ada enam. Dan isinya semuanya adalah tentang masalah akidah. Dan ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Al-imanu bid'un wa situna syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam iman itu ada 60 cabang lebih yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Iman ada 60 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batan minal iman dan rasa malu adalah cabang di antara cabang-cabang keimanan. Para ulama menjelaskan ketika mereka menjelaskan tentang 60 cabang lebih atau di dalam riwayat yang lain 70 cabang lebih. Mereka menyebutkan yaitu membaca dalil-dalil semuanya yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga apa yang ada di dalam sunnah yang sahihah. Kemudian mereka kumpulkan apa itu cabang-cabang keimanan. Sehingga mereka mendapatkan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bahwa cabang keimanan adalah 70 cabang lebih sebagaimana dalam sebuah riwayat. Dan mereka menyebutkan bahwasanya cabang keimanan yang paling tinggi adalah rukun iman. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah apa? Adalah rukun iman. Ini adalah inti dari ajaran agama Islam. Oleh karena itu kita mempelajari kitab ini dan ini adalah termasuk kitab di dalam masalah akidah. yang menerangkan kepada kita keyakinan seorang hamba tentang Allah Swt, tentang nabinya, tentang hari akhir dan seterusnya. Beliau mengatakan yang artinya Allah menciptakan ciptaan bi ilmi. Allah menciptakan ciptaannya dengan ilmunya. Artinya Allah Swt dialah yang menciptakan dan Allah SWT menciptakan ciptaannya dengan ilmu. Bukan membuat sesuatu, menciptakan sesuatu tanpa ilmu. Allah SWT menciptakan makhluknya bi'ilmihi dengan ilmunya. Allah mengetahui tentang apa yang dia ciptakan, kapan dia akan tercipta dan apa yang akan dia lakukan apa yang terbaik bagi dirinya apa yang memudarati bagi dirinya khalaqa khalqahu bi ilmi khalaqal khalqa bi ilmihi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya dengan ilmu bukan dengan abatan bukan sia-sia bukan menciptakan begitu saja dan ini di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan Ala ya'lamu man khalaq Wahuwa latiful khabir Ala ya'lamu man khalaqa Wahuwa latiful khabir Bukankah yang menciptakan Dia yang mengetahui Bukankah yang menciptakan dia yang mengetahui Wahuwa latiful khabir Dan dialah Allah SWT yang mengetahui maha teliti dan, dan, dan juga maha mengetahui. Dialah Allah SWT yang latif. Dan dialah Al-Khabir. Allah SWT menciptakan ciptaannya dan mengetahui segala sesuatu tentang apa yang dia ciptakan. Tidak ada yang samar bagi Allah Azza wa Jal. Oleh itu seorang Muslim, ketika dia meyakini bahasanya Allah menciptakan kita, dan dialah yang maha mengetahui tentang diri kita dan mengetahui apa yang terbaik apa yang yang membawa mudarat bagi hamba-hambanya membawa seorang muslim untuk yakin dan beriman dengan syariat Allah beriman dan yakin dengan syariat yang Allah turunkan kepada kita yang dibawa oleh para rasulnya dibawa oleh para Rasulnya Allah SWT Menciptakan kita Dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita semuanya Allah SWT maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita semuanya Dan Allah mengetahui apa yang memudarati diri kita Sehingga Allah SWT Mengutus para Rasul Kepada manusia, kepada setiap umat diutus mereka membawa risalah, membawa kitab yang isinya adalah perintah, isinya adalah larangan dari Allah Swt, isinya ada kabar-kabar dari Allah Swt dan di dalamnya ada tata cara untuk beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Di dalamnya ada perintah. Perintah kepada manusia yang di dalamnya ada kebaikan untuk manusia. Allah SWT apabila memerintahkan sesuatu Maka harus kita yakini bahasanya di dalam perintah tersebut pasti ada hikmahnya Dan di dalamnya ada larangan Dan kalau Allah SWT melarang dari sesuatu Harus kita yakini bahasanya Allah melarang atas dasar ilmu Dan harus kita yakini bahasanya di dalamnya ada hikmah yang dalam Kadang diketahui oleh sebagian dan kadang mereka tidak mengetahuinya. Coba kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwasanya di dalam perintah tersebut, di dalam larangan tersebut, pasti di sana ada hikmah yang dalam. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahui oleh orang yang mengetahui dan sebagian orang tidak mengetahuinya. Semakin bertambah ilmu kita tentang hikmah, maka semakin yakin kita dengan kebenaran syariat ini. Oleh karena itu betapa banyak di zaman sekarang penemuan-penemuan. Kenapa kita dilarang untuk makan ini? Kenapa, kenapa kita dilarang untuk minum ini? Yang sebelumnya mereka tidak tahu hikmahnya. Dan ini sudah Allah kabarkan 1400 tahun yang lalu diketahui dengan teknologi di zaman sekarang bahwa bahwasanya Dilarang demikian karena demikian. Misalnya, mengapa seseorang ketika tidur sunnahnya dimatikan lampunya? Ini sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW ya 1400 tahun yang yang lalu. Ya 1400 tahun yang lalu. Dan di zaman sekarang baru sebagian mengungkap dia disebutkan hikmahnya kenapa ketika kita istirahat malam maka sunnahnya dimatikan lampunya karena di sana ada organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita yang tidak bisa bekerja dengan maksimal ya di malam hari kecuali ketika dalam keadaan dalam keadaan gelap. Kenapa kita dilarang untuk begadang? Dan sunnahnya seseorang muslim Setelah sholat isya dia bersegera untuk istirahat Karena di sana ada beberapa organ tubuh Yang memiliki waktu khusus di malam hari untuk bekerja Dan dia tidak maksimal Mengerjakan tugasnya kecuali apabila Seseorang dalam keadaan tidur pulas Sehingga orang yang sering begadang setiap malam Pasti di sana ada mudaratnya Bagi kesehatan dia Dan juga hikmah-hikmah yang lain Dan juga hikmah-hikmah yang lain dan ini menunjukkan bagaimana Allah SWT menciptakan kita dan juga apa yang ada di sekitar kita. Bukan begitu saja tanpa adanya hikmah. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah menciptakan ciptaan dengan ilmunya. Oleh itu seorang muslim dilarang untuk mengedepankan akal di atas dalil. Dilarang untuk mengedepankan akal di atas dalil. Dalil. Tidak boleh seseorang ketika datang dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian zahirnya, keluarnya kelihatan bertentangan dengan akal, kemudian setelah itu dia menolak dalil dan menggunakan akalnya sendiri. Menolak dalil kemudian mengedepankan akalnya sendiri. Akal Allah Swt ciptakan untuk memikirkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi akal manusia terbatas. Akal manusia terbatas. Dan Allah SWT dialah yang lebih mengetahui tentang maslahat dan juga mudarat bagi kita. Oleh karena itu apabila dalam satu masalah akal kita tidak sampai, maka jangan sampai seorang muslim mengedepankan akalnya di atas dalil. Apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, itulah yang harus kita dahulukan daripada akal kita dan juga akal seluruh manusia. وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا Dan Allah SWT mentakdirkan bagi mereka takdir-takdir. Allah SWT menciptakan takdir dan Allah juga mentakdirkan. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah qatibatan seluruhnya yaitu tentang beriman dengan takdir dan bahwasanya Allah SWT telah mentakdirkan bagi makhluknya bahkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan juga dan juga bumi. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira Dialah Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu Dan mentakdirkan Dialah Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu Dan mentakdirkan segala sesuatu dan Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Inna kulla syai'in Khalaqnahu biqadar Inna kulla syai'in Khalaqnahu biqadar Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan takdir Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Inna allaha qaddara Maqadiral khala'iq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir bagi seluruh makhluknya kapan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga dan juga bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sebelum langit dan juga bumi ada Selama 50 ribu tahun sebelumnya Allah SWT sudah menentukan takdir bagi makhluk yang akan tinggal di sini. Masuk di dalamnya rezeki. Sudah Allah tulis sebelum kita ada. Masuk di dalamnya ajal. Kematian seseorang sudah Allah tulis sebelum kita ada. Amalan, ketaatan dan juga maksiat. Sudah Allah tulis sebelum kita ada. 50 ribu tahun sebelum diciptakan oleh Allah dan uh, oleh Allah Swt maka sudah ditentukan takdir bagi kita semua dan tidak akan keluar apa yang terjadi di sini dari apa yang sudah Allah takdirkan. Tidak mungkin seseorang yang sudah Allah tulis dahulunya selama hidupnya dia akan mendapatkan rezeki sekian dan sekian. Maka tidak mungkin dia selama hidupnya di sini di dunia bisa mengambil lebih dari apa yang sudah Allah yang sudah Allah tulis. Tidak mungkin dia bisa mengambil lebih dari apa yang sudah Allah tulis. Oleh karena itu seorang muslim ketika di dunia jangan sampai dia keinginannya terhadap dunia menjadi keinginan yang mengalahkan keinginan dia kepada akhirat. Artinya sampai seluruh kehidupan dia hanya digunakan untuk mencari dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Karena harus dia yakini dan dia ketahui yang namanya rezeki itu sudah matmun, sudah muqaddar, sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sehingga seorang muslim mencari rezeki tetapi jangan sampai ada di dalam hatinya tamak rakus sampai dia mencari rezeki dan tidak peduli dari mana dia mendapatkan rezeki tersebut. Apakah dia halal, apakah dia haram? Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan meninggal sebuah jiwa sampai disempurnakan rezekinya. Kemudian beliau mengatakan fa ajmilu fit talaq, hendaklah kalian memperbaiki ketika mencari rezeki. Maksudnya adalah meninggalkan yang haram dan mencari yang halal. Demikian pula ajal. Kematian seseorang sudah Allah tulis. Dan tidak mungkin seseorang meninggal sebelum waktunya. Dan tidak mungkin meninggal setelah waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ditulis oleh Allah SWT semuanya. Bagaimanapun dia diusahakan dimudarati, disakiti atau akan dibunuh oleh orang lain. Tapi kalau Allah belum menulis takdir baginya, bukan termasuk yang Allah tulis sebelumnya, maka tidak mungkin dia termudarati. Dan bagaimanapun kita berusaha untuk menolong seseorang, memberi manfaat kepada dia, kalau sudah Allah takdirkan dia meninggal, maka dia akan meninggal dunia Tidak mungkin bisa keluar dari apa yang sudah Allah tulis Bagaimana itu dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan Memberikan nasihat kepada seorang sahabat Yang gulam, yaitu maksudnya adalah Abdullah bin Abbas Seandainya manusia mereka berkumpul ala ayat fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wahai Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan hanya menasihati orang dewasa. Tapi anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, beliau ajari mereka dengan akidah. Wahai gulam, wahai anak kecil, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, dengan sesuatu niscaya mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang sudah Allah tulis sebelumnya wa in istama'u ala yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allah alaihi dan seandainya mereka berkumpul semuanya ingin membinasakan dirimu ingin membahayakan dirimu dengan sesuatu niscaya mereka tidak akan bisa memudarati tidak akan bisa membinasakanmu kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena penulis takdir sudah diangkat dan mushaf yaitu lembaran-lembaran sudah sudah kering. Takdir sudah ditulis. Beliau mengatakan wa qaddara lahum aqdara. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bagi mereka takdir-takdir dan tidak mungkin keluar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Wadzharobalahum ajalan dan Allah swt telah membuat ajal yaitu akhir dari seseorang dari sesuatu bagi mereka. Allah menciptakan dan menakdirkan untuk mereka dan Allah membuat di sana nihaya. Allah membuat di sana akhir dari sesuatu. Yang kekal adalah Allah SWT Adapun kita manusia Bagaimanapun seseorang Ingin untuk tinggal di dunia Maka dia pasti akan meninggal Akan meninggal dunia Pasti di sana ada akhirnya Allah SWT mengatakan Kullu man alaiha fan Kullu man alaiha fan Segala yang ada di atasnya itu Di atas bumi akan punah wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram yang akan terus ada adalah Allah Subhanahu wa taala dialah al akhir dialah Subhanahu wa taala yang al akhir yang kekal abadi yang tidak ada yang tidak ada nihayahnya adapun manusia dan juga makhluk maka pasti mereka memiliki nihaya pasti mereka memiliki akhir dari dari keadaan dia dari kehidupan dia dan Allah SWT mengatakan Likulli umatin ajal Setiap umat pasti ada ajalnya Dan Allah mengatakan Iza ja'a ajaluhum Fala yastakhiruna Syai'an wala yastakhdimun Apabila sudah datang ajal mereka Maka tidak bisa mereka mengakhirkan Dan juga tidak bisa mengedepankan Masing-masing dari kita memiliki ajal wa daraba lahum ajalan dan Allah SWT telah memberikan kepada mereka ajal seseorang memiliki jabatan pasti ada ajalnya pasti ada akhirnya seseorang cinta dengan istri dan juga keluarganya pasti di sana ada waktu untuk berpisah wa daraba lahum ajalan Allah SWT menjadikan di sana ajal, menjadikan di sana nihayah, akhir bagi segala sesuatu. Termasuk langit ada akhirnya. Bumi, dunia juga ada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan setiap yang ada di atasnya itu di atas bumi maka akan binasa. Kemudian beliau mengatakan lam yakhfa 'alaihi syai'un qabla an yakhluqahum lam yakhfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah sebelum Allah menciptakan mereka. Tidak ada yang samar yang tersembunyi bagi Allah sebelum Allah menciptakan mereka. Artinya sebelum Allah menciptakan makhluk semuanya ini, Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak ada yang samar bagi Allah. Allah mengetahui apa yang sudah berlalu, dan mengetahui apa yang sedang terjadi dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi meskipun Allah belum menciptakan kejadian-kejadian tersebut. Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan juga kaum muslimin secara umum bahwa Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bi kulli syai'in alim. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu Baik yang sudah terjadi sebelumnya Ataupun yang sekarang yang sedang terjadi Ataupun yang akan datang Meskipun belum diciptakan oleh Allah Maka Allah mengetahui apa yang apa yang terjadi Beliau mengatakan Lam yakfa alaih syaih Tidak ada yang samar bagi Allah kejadian-kejadian terdahulu secara terperinci kisah fulan dan kisah fulan maka Allah SWT mengetahui secara terperinci dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengabarkan tentang beberapa kisah umat-umat terdahulu kita tidak mengetahui tentang kisah Yusuf tapi Allah perincikan di dalam kitabnya tentang kisah Nabi Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Kita tidak mengetahui tentang kisah Nabi Hud dan juga kaumnya. Kisah Nabi Nuh dan juga kaumnya. Kisah Maryam. Kisah Nabi Adam bagaimana beliau diturunkan. Kita tidak mengetahui itu semua. Allah lah yang telah memberitahukan kepada kita. Dan menceritakan kepada kita tentang kejadian-kejadian tersebut alima makan Allah SWT mengetahui apa yang sudah terjadi dan mengetahui apa yang sedang terjadi mengetahui keberadaan kita dan keberadaan selain kita mengetahui apa yang kita amalkan tidak ada yang sama bagi Allah SWT jadi dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu dan di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali dia wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr dan Allah SWT mengetahui apa yang ada di daratan maupun apa yang ada di lautan. Yang ada di daratan berupa makhluk-makhluknya yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Pasirnya, pohonnya, hewan-hewan, manusianya. Tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Sampai perkara yang kecil-kecil yang ada di dalam tubuh-tubuh mereka, maka itu tidak samar bagi Allah SWT. Demikian pula yang ada di lautan. Yang ada yang mengatakan bahasanya makhluk yang ada di dalam lautan itu lebih banyak daripada yang ada di daratan. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh sebuah daun illa ya'lamuha kecuali Allah mengetahui jatuhnya daun tersebut. Kita mengetahui daun yang ada di permukaan bumi ini Jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jal Jatuhnya dia Maka Allah SWT mengetahui Kapan jatuhnya daun tersebut Dan dengan sebab apa dia jatuh Dan di mana dia akan jatuh di permukaan bumi Tidak ada yang samar bagi Allah SWT وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا dan ini menunjukkan bahasanya ilmu Allah SWT adalah ilmu yang luas. Dan tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Demikian pula apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi, maka Allah SWT juga mengetahuinya. Sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran, apa yang terjadi ketika seseorang dikumpulkan kelak di padang masyarakat. Apa yang terjadi ketika mereka melewati neraka berada di atas jembatan apa yang ada di dalam surga dan apa yang ada di dalam neraka Allah SWT mengetahui apa yang akan terjadi sebelum Allah menciptakan sebelum menciptakan mereka kemudian beliau mengatakan rahimahullah wa alima ma hum amilun qabla an yakhluqahum dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh para hamba sebelum Allah menciptakan mereka. Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh seorang hamba sebelum Allah menciptakan mereka, baik itu berupa ketaatan maupun berupa kemaksiatan. Ataupun perkara yang mubah. Allah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud ketika janin sudah berumur 120 hari Maka Allah SWT mengutus Seorang malaikat Kemudian meniup di dalamnya nyawa Meniup di dalamnya nyawa Kemudian dia diperintahkan untuk Menulis empat perkara Di antaranya adalah Menulis rezekinya Menulis ajalnya Dan juga di antaranya menulis Sa'idun au syafi'i apakah dia kelak menjadi orang yang berbahagia yang masuk ke dalam surga ataukah termasuk orang yang celaka yang akan masuk ke dalam neraka dan disebutkan menulis tentang amalan-amalan yang mereka kerjakan amalan yang akan kita kerjakan selama di dunia sudah ditulis dan Allah SWT maha mengetahui yang demikian bahkan seandainya sesuatu itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka Allah SWT mengetahui seandainya itu terjadi. Alima makan, wa alima ma yakun, wa alima ma lam yakun, laukana kaifa yakun. Laukana kaifa yakun. Dan Allah mengetahui sesuatu yang, ter, yang tidak terjadi, seandainya dia terjadi bagaimana. Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi seandainya dia terjadi apa yang terjadi atau bagaimana dia akan terjadi. Seperti misalnya firman Allah SWT ketika menceritakan ahlun nar penduduk neraka yang mereka berkeinginan untuk dikembalikan ke dunia. Berkeinginan untuk dikembalikan ke mana? Ke dunia. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik yang ingkar kepada Allah Swt. ketika mereka masuk ke dalam neraka berkeinginan seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia kemudian beriman bersama orang-orang yang beriman beramal soleh bersama orang-orang yang beramal soleh Allah mengatakan walau ruddu la'adu lima nuhu anhu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu Allah mengatakan seandainya mereka benar-benar dikembalikan niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang. Seandainya dikabulkan keinginan mereka dan juga angan-angan mereka dikembalikan ke dunia, niscaya la'adu limanuhu anhu, niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang sebelumnya dilarang. Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi bagaimana seandainya dia terjadi. Dan ini menunjukkan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wa amarahum bi taatihi wa nahahum an maksiatihi. Dan Allah SWT memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan melarang mereka dari kemaksiatan kepadanya. Setelah menyebutkan tentang takdir dan Allah SWT telah mencipta dan menentukan takdir dan menentukan ajal dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan apa yang kita kerjakan maka setelahnya pengarang mengatakan dan Allah Swt wa taala memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan melarang mereka untuk bermaksiat kepadanya maksudnya bagaimana keimanan kita dengan takdir keimanan kita dengan ilmu Allah dan masyiatullah Allah keimanan kita bahasanya semua segala sesuatu sudah ditulis. Bukan berarti kita kemudian tidak beramal. Bukan berarti kemudian kita tidak beramal. Kemudian beralasan kalau memang demikian semuanya sudah ditulis, berarti saya tidak usah bekerja. Atau mengatakan kalau semuanya sudah ditulis berarti saya tidak perlu beribadah. Karena sudah ditulis siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk ke dalam surga. Beliau ingin mengingatkan di sini, keimanan kita dengan takdir bukan berarti kita tidak beramal. Kenapa? Wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi. Allah SWT meskipun mentakdirkan seperti yang tadi disebutkan, tetapi Allah bersamaan dengan itu memerintahkan mereka untuk taat dan melarang mereka dari kemaksiatan. Allah SWT mengatakan Ya ayuhalladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian taat kepada Allah Perintah dari Allah SWT supaya kita taat kepadanya Wa ati'ur rasul dan hendaklah kalian taat kepada rasul Wa ulil amri minkum dan juga para pemimpin kalian Yaitu hendaklah kalian mentaati para pemimpin kalian dan Allah SWT mengatakan wa Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasulahu. Ini semua menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, selain kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir, kita juga diperintahkan untuk taat kepada Allah yaitu di dalam apa yang Allah perintahkan dan kita diperintahkan untuk menjauhi apa yang Allah larang. Sehingga seorang muslim intinya diperintahkan beriman dengan dua perkara. Tidak boleh salah satu di antara dua perkara ini ditinggalkan. Karena kalau sampai dia tinggalkan maka dia akan tersesat dari jalan yang dari jalan yang lurus. Yang pertama, dia beriman dengan takdir. dan bahwa seluruh perkara sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rukun iman adalah beriman dengan takdir. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk, termasuk rukun iman. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah beriman dengan syariat. Beriman dengan apa? Dengan syariat Allah memerintahkan dan juga Allah melarang. Keduanya harus kita imani. Tidak boleh seseorang beriman dengan takdir saja kemudian dia meninggalkan syariat. Karena kalau demikian nanti dia akan masuk di dalam aliran Jabriyah. Masuk di dalam aliran Jabriyah yang sesat yang mereka hanya beriman dengan takdir tetapi mereka tidak beriman dengan syariat sehingga mereka bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan ketika dikatakan jangan kau berbuat syirik dia mengatakan kan syiriknya ditakdirkan oleh oleh Allah beralasan dengan takdir untuk melakukan kesyirikan dan ini sudah diucapkan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' dan akan berkata orang-orang yang musyrik ketika dikatakan jangan kau berbuat syirik dia mengatakan kalau Allah menghendaki niscaya kami tidak akan berbuat syirik dan ini sudah diucapkan oleh umat-umat sebelumnya Berarti beriman dengan takdir Tetapi tidak beriman dengan apa? Dengan syariat. Sebaliknya, beriman dengan syariat dan tidak beriman dengan takdir ini juga sesat. Dan ini masuk di dalam paham qadariyah. Masuk di dalam paham qadariyah. Beribadah, meninggalkan kemaksiatan. Tapi ketika di dalam masalah takdir, di situ terjadi penyimpangan. Ada di antara mereka yang mengatakan mengingkari ilmu Allah. Mengingkari ilmu Allah Azza wa Dan ada di antara mereka yang mengatakan Allah baru tahu setelah kejadian itu terjadi. Dan ini adalah paham sebagian Qadariyah. Beriman dengan dengan syariat, dengan perintah dan juga larangan, tetapi dalam masalah takdir mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka beriman dengan keduanya, beriman dengan takdir dan juga beriman dengan syariat. Kita beriman Allah telah menentukan rezeki bagi kita. Tapi dalam ayat yang lain, Allah swt memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Allah mengatakan, "Faidah kudiyatul salatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Apabila sudah kalian sudah mengerjakan solat yaitu solat Jumat, fantashiru fil ardi. Maka dalam kalian menyebar di permukaan bumi. Wa bataghu min fadlillah dan dah kalian mencari keanugerahan dan juga karunia dari Allah SWT Para ahli tafsir menyebutkan maksudnya adalah kita diperintahkan untuk mencari rezeki dan Allah SWT mengatakan Laisa alaikum junahun Anta betahu fadla min rabbikum Laisa alaikum junahun Anta betahu fadla min rabbikum Fa'idha afadlu min arafat Fadkurullah indal mash'aril haram Tidak ada masalah bagi kalian Untuk mencari karunia dari Rabb kalian Dan ini adalah tentang Ibadah haji di mana saat itu sebagian sahabat mereka ragu-ragu dan takut berdagang ketika melakukan ibadah haji. Ada sebagian sahabat yang mereka takut untuk berdagang bisnis ketika ketika hajian. Mereka menganggap kalau haji berarti ibadah saja. Kita datang ke sini bukan untuk bisnis, bukan untuk berdagang. Tapi ternyata Allah SWT mengizinkan bagi kaum muslimin untuk berdagang dan juga berhaji. Tidak menghalangi ibadah yang dia lakukan ketika kesini untuk mencari rezeki dan juga karunia dari Allah Swt. Laisa alaikum junahun anta bertanggung fadlul min rabbikum. Tidak ada masalah bagi kalian untuk mencari karunia dari Allah Swt. Dan Allah mengatakan wa ahlallahu albi'a wa harrama riba. Allah Swt menghalalkan jual beli, menghalalkan bagi kita apa? jual beli dan mengharamkan bagi kita riba. Menunjukkan bahasanya, kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir, dan kita juga diperintahkan untuk mencari apa? Mencari rezeki. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ayyahtaliba ahadukum hazmatan min hatabin thumma yahmiluha ala dhahrihi thumma yabi'uha khairul lahu min ayyas 'alan nas a'tahu aw mana'ahu a'tahu aw mana'ahu yang artinya kurang lebih seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar mencari apa kayu bakar kemudian dia pinggul dengan dengan punggungnya dia angkat dengan punggungnya kemudian dibawa ke pasar dan dijual maka itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia baik diberikan atau tidak diberikan. Ini adalah dorongan dari Rasulullah SAW bagi kaum muslimin untuk mencari sebab apa? Sebab rezeki untuk bekerja. Bukan hanya bermalas-malasan bukan hanya meminta-minta kepada yang lain. Seandainya itu pekerjaan yang menurut sebagian besar manusia adalah rendah seperti mencari kayu bakar, maka itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir dan kita diperintahkan untuk apa? Mengambil sebab di dalam masalah rezeki. Baik, di dalam masalah ajal. Ajal atau kematian sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan beliau adalah orang yang paling beriman dengan takdir dan paling mengetahui bahasanya ajal manusia sudah ditulis oleh Allah. Tapi praktek kehidupan beliau sehari-hari adalah mengambil sebab dan mengambil syariat. Mengambil sebab dan juga mengambil syariat. Ketika beliau berhijrah, ketika beliau berhijrah dari mana? dari Mekah menuju ke kota Madinah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil seluruh sebab yang beliau mampu supaya selamat dari kejaran orang-orang Quraisy. Beliau keluar di malam hari secara sembunyi-sembunyi. Kemudian tidak langsung menuju kota Madinah. Tapi beliau menuju ke arah selatan. Ya terlebih dahulu kemudian tinggal di gua selama tiga hari. Baru setelah itu menuju ke kota Madinah dan beliau tidak mengambil jalan yang biasa dipakai oleh manusia, tapi mengambil jalan yang lain, yaitu jalan yang mendekati pantai. Kemudian beliau mencari seorang penunjuk jalan yang kira-kira paham tentang jalan menuju kota Madinah. Semua sebab yang bisa beliau lakukan untuk selamat beliau lakukan. Padahal beliau dan kita tidak ragu bahasanya beliau orang yang paling paham tentang apa tentang takdir. Tapi kenapa beliau lakukan? Karena memang di dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir dan kita diperintahkan untuk beriman dengan apa tadi? Dengan syariat. Ketika beliau berperang perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq dan juga perang-perang yang lain, maka beliau mencari sebab-sebab kemenangan. Bagaimana supaya pasukan Islam ini menang? Membawa senjata, mengatur strategi. Siapa yang di pasukan kanan, siapa yang di sebelah kiri, siapa yang di belakang. Siapa yang jadi pemimpin. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang terbunuh. Karena beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam selain kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir, kita juga diperintahkan untuk beriman dengan apa? Dengan syariat. Disyariatkan di dalam Islam untuk menikah. Tazawwaju al-wadud al-walud. Hendaklah kalian menikah dengan seorang wanita yang subur dan penyayang. Kenapa? Karena diharapkan akan melahirkan untuk kita anak-anak yang banyak. Anak sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab yang disyariatkan. Disyariatkan untuk menikah dan kita mencari wanita yang subur dan seterusnya. Ini semua adalah mengambil sebab. Sakit dan juga sembuh sudah ditakdirkan. Tapi di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibadallah tadawau wa la tadawau biharam." Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat hendaklah kalian berobat dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Hendaklah kalian berobat dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang yang haram. Sembuh sudah ditakdirkan oleh Allah Swt. Tetapi Allah Swt. menyuruh kita untuk mengambil sebab kesembuhan tersebut. Inilah yang diajarkan di dalam agama Islam. Oleh karena itu di sini muallif atau pengarang mengatakan setelah menyebutkan tentang iman dengan takdir wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an maksiatihi. Allah SWT memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan Allah SWT melarang mereka untuk berbuat maksiat kepadanya. Dalam perkara dunia, semuanya sudah ditakdirkan dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula di dalam masalah akhirat. Di dalam masalah akhirat, kita yakin semuanya sudah ditentukan sebagai penduduk neraka atau penduduk surga. Dan ini sudah muqaddar, semuanya sudah ditulis. Dan kita sebagai seorang muslim selain beriman dengan takdir tersebut, kita juga beriman dengan syariat. Yaitu beriman dengan perintah dan juga larangan Allah Azza wa Jalla. Kita ingin selamat di akhirat maka kita mengambil sebab-sebab keselamatan kalau kita tidak ingin celaka di akhirat, maka kita harus meninggalkan seluruh sebab-sebab kebinasaan dan juga kecelakaan di akhirat. Kalau kita ingin selamat di akhirat, maka kita beriman dan juga beramal soleh. Kita beriman dan juga beramal soleh. Dan kalau kita ingin selamat di akhirat, maka kita harus menjauhi kemaksiatan. Kita harus menjauhi kemaksiatan dari kemaksiatan yang paling besar seperti syirik, kekufuran, kemunafikan dan juga dosa-dosa yang di bawahnya seperti dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, perkara di akhirat sudah ditakdirkan dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebab keselamatan. Diharuskan kita untuk beriman, diharuskan kita untuk beramal soleh dan menjauhi seluruh kemaksiatan supaya kita selamat di akhirat dan bukan termasuk orang-orang yang celaka di akhirat. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak beramal. Untuk tidak beramal. Kemudian mengatakan semua sudah ditakdirkan maka saya tidak akan, saya tidak beramal. Tidak perlu saya sholat, tidak perlu saya beriman. Karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita katakan semua sudah ditakdirkan dan kita disuruh untuk mengambil apa? Mengambil sebab. Sebagian sahabat Rasulullah anhum bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui bahwasanya semuanya sudah ditulis. Kemudian mereka mengatakan, "Fa mal amal?" Kalau demikian ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Kalau demikian, untuk apa kita beramal? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban dan ini adalah jawaban bagi kita semua beliau mengatakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu i'malu hendaklah kalian beramal hendaklah kalian beramal apabila ada perintah kerjakan perintah dan apabila ada larangan maka hendaklah kalian berhenti dari larangan tersebut i'malu hendaklah kalian beramal fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu maka masing-masing dari kalian akan dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan untuknya. Jadi kita beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai berpangku tangan, baik dalam dalam masalah dunia maupun di dalam masalah di dalam masalah akhirat. Allah Taala alam itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin ada pertanyaan dari Eh, jemaah sekalian, silahkan ditulis dengan kertas seperti ini dan disampaikan ke depan. Nah. Apakah perbedaan nasib dengan takdir? Apakah perbedaan nasib dengan takdir? Takdir ini lebih luas daripada nasib seperti menjadi miskin dan juga kaya. Ini adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla rezeki seseorang di dunia ini adalah termasuk sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah umur seseorang bisa bertambah dan dipanjangkan sesuai hadis Bukhari dan Muslim tentang silaturahim? Iya, panjangnya atau bertambah panjangnya umur seseorang dan juga tambah berkahnya rezeki seseorang bisa disebabkan oleh silaturahim sebagaimana dalam hadis sebagaimana di dalam hadis barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diberkahi rezekinya, ingin ditambahkan rezekinya, maka adalah dia menyambung tali silaturahim. Silaturahim. Maksudnya adalah silaturahim adalah merupakan sebab merupakan sebab dipanjangkannya umur seseorang dan diberikan tambahan rezekinya. Dan rezeki sudah ditentukan oleh Allah Demikian pula umurnya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian di sana ditakdirkan oleh Allah SWT bagi seseorang untuk melakukan silaturahim. Yang dengan sebab silaturahim tersebut sehingga dia bisa ditambah umurnya oleh Allah SWT dan ditambah rezekinya oleh Allah SWT. Dan rezeki yang pertama ditakdirkan oleh Allah. Demikian pula tambahan rezekinya juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah Azza wa Jal dan tidak akan berubah Rezekinya tidak akan berubah Demikian pula umurnya Juga tidak akan berubah Umur yang pertama dengan umur yang kedua Ini semuanya muqaddar Ini semuanya ditakdirkan oleh Allah SWT Dan tidak lepas dari takdir Allah SWT Dan silaturahim Yang dia lakukan ini adalah sebab Ini adalah sebab ditambahnya umur seseorang. Allah Ta'ala a'lam. Benarkah kisah seseorang pedagang kayu bakar tidak jadi dicabut ajalnya dan ditunda atas perintah Allah karena dia bersilaturahim? Eh, kisahnya perlu diteliti kembali dan didatangkan hadisnya siapa yang meriwayatkan. Bagaimana cara bertobat dari dosa? Apakah cukup dengan istighfar atau perlu salat taubat? Apakah hanya dosa besar saja yang perlu salat taubat dan bagaimana cara salat taubat? Sulitnya khusyuk saat salat apakah berdosa? Bagaimana agar bisa khusyuk dan meluruskan niatnya? Bertobat dari dosa sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah apabila bertobat dengan memenuhi tiga syarat bertobat dengan memenuhi tiga syarat. Yang pertama, caranya adalah menyesal. Caranya adalah menyesal. Yaitu menyesali apa yang sudah terjadi. Pernah melakukan dusta, pernah melakukan mencuri, pernah melakukan riba. Dan sekarang dia tahu bahwasanya ini adalah dosa besar. Dan takut kepada Allah SWT. Dan takut dengan azab yang ada di akhirat. Kemudian dia menyesal di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadam taubah. Penyesalan adalah merupakan taubat. Oh. caranya adalah menyesal dan penyesalan letaknya di dalam hati dan kelihatan dari anggota tubuhnya. Karena orang yang menyesal biasanya dia memperbanyak istighfar. Banyak menyebut Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua caranya adalah meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kalau sebelumnya bergelimang dengan dosa tersebut, maka kalau dia bertobat, segera meninggalkan dosa tersebut. Kalau sebelumnya dia sering melakukan judi misalnya, selain menyesal di dalam hatinya, maka dia harus segera meninggalkan dosa tersebut dan tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, berazam dan bertekad kuat untuk meninggalkan dosa tersebut di masa yang akan datang. Berazam dan bertekad kuat untuk meninggalkan dosa tersebut di masa yang akan datang. Kalau terpenuhi tiga syarat ini, maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi tiga syarat ini. Yang pertama adalah menyesal di dalam hati, kemudian yang kedua adalah apa tadi? meninggalkan, kemudian yang ketiga berazam bertekad kuat untuk meninggalkan di masa yang akan datang. Kalau terpenuhi tiga syarat ini maka diterima taubatnya dan ini adalah taubat yang nasuhah dan apabila dosanya berkaitan dengan hak manusia seperti misalnya pernah mengambil harta orang lain tanpa hak atau pernah membicarakan kejelekan orang lain tanpa hak maka dalam keadaan demikian dia harus meminta maaf Kalau itu berupa kehormatan maka dia meminta maaf. Kalau itu berupa harta maka diharuskan dia untuk mengembalikan harta tersebut kepada yang berhak. Kalau dia pernah mencuri atau pernah curang di dalam di pengadilan misalnya sehingga tanah orang lain menjadi miliknya dengan cara yang curang maka harus dia kembalikan hak tersebut kepada orang lain. Kalau tidak maka dia tidak akan mendapatkan taubat yang nasuha. Adapun sholat taubat, maka untuk sholat taubat ini disyariatkan di dalam dosa yang baru saja dikerjakan. Di dalam dosa yang baru saja dikerjakan. Yaitu apabila seseorang melakukan dosa, maka disunahkan dia untuk segera berwudu. Ya, segera berwudu, kemudian melakukan sholat dua rakaat. Berwudu dan segera melakukan sholat dua rakaat, yaitu apabila melakukan dosa dan dosanya adalah baru saja dilakukan yang disunahkan untuk melakukan apa yang dinamakan dengan sholat taubat. Adapun dosa yang sudah berlalu, yang sudah puluhan tahun yang lalu, maka cukup eh, cukup kita bertobat kepada Allah dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan tanpa kita melakukan sholat taubat. Allah Taala alam. Bagaimana cara atau ciri-ciri memilih hadis yang benar untuk dipelajari di Indonesia. Saya kan untuk mempelajari kitab Bukhari dan juga kitab Muslim. Kitab Bukhari dan juga kitab Muslim yaitu Sahih Bukhari dan kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Kitab yang paling sahih setelah apa? Setelah Al-Qur'an adalah kitab Sahih Al-Bukhari dan isinya adalah hadis-hadis yang sahih. Kemudian kitab Sahih Muslim ini juga mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Muslim adalah murid dari Imam Al-Bukhari. Ya, kalau bisa mempelajari dua kitab ini ya di dalamnya banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung yang merupakan cahaya dan petunjuk bagi kita semuanya. Nah, Apakah ada tarekat pada zaman Rasulullah SAW Atau sebutkan asal-usul tarekat Kalau yang dimaksud adalah tarekat-tarekat sufi Yang seperti kita lihat di zaman sekarang Maka tidak ada di zaman Rasulullah SAW Yang ada di zaman Rasul hanya satu tarekat Satu jalan saja, yaitu jalan siapa? Jalannya Rasulullah SAW Jadi tidak boleh kita membuat tarekat-tarekat yang baru Cara-cara yang baru di dalam ibadah yang membuat cara-cara sendiri di dalam berzikir yang tidak dimiliki oleh tarekat yang lain. Cukup kita dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin. Itulah yang kita kerjakan. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang kita kerjakan, yang tidak dilakukan oleh Nabi maka tidak usah kita kerjakan. Nah, Apa dasar hukum ibadah solat arba'in pada umrah dan haji yaitu solat 40 waktu tanpa putus di Masjid Nabawi. Hadisnya lemah, no'if diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Anas bin Malik, tetapi hadisnya adalah hadis yang no'if yang tidak bisa diamalkan. Oleh karena itu cukup seseorang apabila datang ke Madinah, solat di Masjid Nabawi semampunya yang solat di Masjid Nabawi semampunya mau 20, 10, 30, 40 atau lebih sesuai dengan kemampuan sebisa mungkin solat di Masjid Nabawi karena solat sekali di Masjid Nabawi lebih baik daripada seribu kali solat di Masjid yang lain ini adalah keutamaan yang besar bagi orang yang bisa datang ke sini ya adalah dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan bisa solat di Masjid Nabawi sebanyak mungkin nah Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan insyaallah kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.